pentsatzen dit e, eh, bortxatuk diela juitia ikresketa denboan. E, be, esbiun ezpeita eskola handik eta formakuntza ezpeita oan oso beha hor, bena pentsatzen dit hebentik juiten dienak ikrasketentako usu sartzen dela e, eh, abantzu haste bioz, e, hanitzek heben batitzi kirolak, lagunak, familia, behaz ez bortxatuk, mena nahitutzu sartu, eta ustez... Bos pasai urtzez juiten tutzu bena jale hanitz eh, jiten hunat eh, lan egitea behantago. Eta pentsatit, hoi dela kambiatu dila hogei urte gioz. Eta, voilà, heben atzamaiten dila nahi dien bizia eta arrazinen dila eskolatik lan da